bra, bra, bra, bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra. bra. bra. Kapital ist jetzt da, ich will Money Brat Du willst zum Single die Stalingrad ja. Entweder mach ich Schnapp oder drei Jahre Haft hinter Stacheldraht Verbrecher von Montag bis Sonntag ja. Ich brauch ein Mercedes mit Foltern ja. Der Typ, der dich lockert, der Brat an ist krank Ich stimme meine Baller alle weg wie am Bad Kapital, ist der Kapitän Hör nicht mal hin, weil sie alle reden Werdet alle sehen, ich werde Steine zählen Kippe platzen, rein, die Beweise sehen. Brach. Die Anklage platzt, Staatsanwalt, geh mal beiseite, du Schwanz Ich geh nie wieder Knast und seh ich dich ein paar Jahren brauche ich einen besseren Deal, einen besseren Anzug von Paris, umgeben von notgeilen Barbies. Sie bringen mir Pasta mit Stampis, dass der Bratter hat Hunger und Schamscham und Abi. Es geht um lila Papier und weiße Steine. Weiße Steine. 200 Achwas, alle meine. Alle meine. Ich mach mein Fahrer auf meine Weise Meine Weiße. Bratter, fick auf die Rapper, die labern Scheiße. Safe, aber rutschen heimlich Machen auf Gang, aber sind nur peinlich Kapita Bratan, ich komm wie ein Haifisch Von unten nach oben wie Red Bull Leipzig Bra, ich fresse euch auf Keiner von euch kann was machen Keiner Geht mal beiseite, e ihr ekligen Atten Weil der Bratan will ganz viele Batzen Komm im Benzer um Mitternacht Hol mir die Rapper, ich fix sie hart Weil sie sind nun fake wie ein Implantat Will ne Uhr mit ner Krone im Ziffernblatt Geh mal beiseite, du Freak Komm im Maskier in die edle Boutique Bra, ich hab Appetit der Morgen knurrt, wir stürmen dein Bunker. Ja, ja, ja. Will ne Kette um Hals mit Kopf und Medusa. Kopf und Medusa, Medusa. Eine goldene Roli mit Licht an die Klunker. Ja, bra. Ein Mercedes in weiß in der Latina Kuka. Alle meine Jungs stabil, bra. Alle meine Jungs stabil.